Ondarribiko jaizkibel konpainiako gehi urte bete ditu. Mila bederatzen honda laro maseiko iraiaren sortzean hogeita zei alardean parte hartzeko saiakera egin egintzuten kolpatuak eta iranduak etxe bateko atarian babestu behar izan zirelarik. harik. Mila batzen honda laro masazpian jaizkibel konpainia parekidea osatzea erabaki zuten eta Isabel Alkain konpainia ontako lehen kapetaina izendatu zuten. Hogei urte iragandira eta jaizkibel konpainiak gaur egun bostegun parte egite ditu. Isabel Alkain, Jaizkibel konpainiako lehen kapitainak, mila bedatzeun da laro biztakoa azaldu dugu. Bos, klandestinoki, ba, jantzi, iritsi, irten, ba, jende asko implikatuz, e, ba, guke horre kalera egin genitu namabi pausoiek egiteko, baina e, ba, alardean zeuden e, ba, ba konpainia desberdinetako kiden artean berriro ba, sotora sartu gintuen eta nire egon behar izan genuen, zatik e, ba, kale nagusen zegoen jende asko gure zain, ba, gure kontra egiteko ez eta oso, oso, oso gogorra izan zan, eta batez ere ba, herrian e, sortu zan austura, ez? Onda eta irungo alardeetan, emazten eskubeden aldeko borroka erreferente bilakatu da. Marian emazabel jaskibel kompainaren hasierako partaidea. Egin degun borroka hau zerbaitetarako balio izan badu, izan dela erreferente bezala erabiltzeko, ba beste herrietan etxedin gertatu, onda irunen gertatu dana, ez? Hori izan daiteke alderdi guretako oso positiboa. Zeuki gaituzte guri e, begietan eta beraien buruetan eta ikusi dute e, nola kronifikatu dan egoera hori eta hori ekidin ekidinda e, ondarribi eta irune bizi duen egoerari esker. Orduan gu alde hortatik, ba, uste dugu behintzat zerbetetarako balio izan duela eta gauza gehiagotarako ere bai, eh? baina iruditzen zaigu ba, horren erreferente bai izan garela. Jaizkibel konpainiaren hogei urteren karietara ekimen ezberdinak antolatu dituzte. Larun bat ondan, herri afari bat izanen da, bestalde makume bertsolariak jasoko dute aurten Jaizkibel konpainia parekidearen zapia.